Oni će šta žele postići. أولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت رب العباد Islamska internet stranica Minber الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nakon zahvale Allahu Đalešanuhu i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme kažemo da Allah Đalešanuhu stvorio je sve i ovo nebo iznad nas i zemlju ispod nas i sve što je između nebesa i zemlje stvorio je i ljude sve sa jednim ciljem da bi bio obožavan i da bi bio veličan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ A džine i ljude stvorio sam samo da bi me obožavali, rekao je Allah Đelešanu. Prema tome, cilj i svrha svega jeste obožavanje Allaha Đelešanu. I Allah Đelešanu je u čovjeka kao biće koje ima određenu slobodu izbora da li će prihvatiti naredbu ili će odbiti ugradio, da uslovno rečeno stvorio je u njemu sve pretpostavke za ispravno obožavanje Allaha Đelešanu. Dao mu je razum, dao mu je i sve ostalo od tijela snage i također oko njega sve što je stvoreno služi toj svrsi i metak i ostale blagodati. Međutim i pored toga čovjek svojim razumom ne može dokučiti detalje te obaveze. Ne može dokučiti podrobnosti koje je dužan izvršiti, i od kojih se sastoji njegovo obožavanje gospodara Đanlešanu, ne može ih dokučiti samo svojim razumom. Znači, može dokučiti donekle i određene cijeline kao što je Allah Đelšanu, da Allah Đelšanu postoji, da ga treba obožavati, ali kako ga obožavati, na koji način, šta je Allahova naredba, šta je Allahova zabrana, to ne može dokučiti svojim razumom. I zato je Allah Đelžanu kao vid svoje milosti dao ljudima i poslao im poslanike. Poslao im je poslanike i vjerovjesnike kao one koji donose radosne vijesti i koji upozoravaju Rusulan Mubeširine o Mundirin. Poslao je poslanike koji su donosili radosne vijesti znači za one koji budu ih prihvatili, koji budu radili onako što, kako, kao što su oni rekli, u Amundirin i one koji donose opomenu, upozoravaju, znači one koji se okreću, one koji ne žele da prihvate njihovu uputu. Allahova mudrost je htjela da Allah Đelešanu nije želio da ga obožava onako kako ko hoće a to bi bila posljedica naravno e, odbijanja poslanika i njihovih njihovih poziva jer kada bi svako doku, shvatio i dokučio da treba da obožava Allah Đelešanu svojim razumom onda došlo bi se do, do, do, do jednog nereda fesada, nesklada, gdje bi svako ispoljavao svoje obožavanje onako kako on misli da treba i onako kako on hoće. Allah Đelešanu to nije želio od nas, već je poslao jednog od ljudi da poduči ljude kako da obožavaju Allah Đelešanu. To su vjerovjesnici, to su poslanici koje je isključivo on birao Allah Đelešanu je isključivo birao vjerovjesnike i poslanike i rekao je Allahu alemu hajtu jeđalu risalete. On najbolje zna, Allah najbolje zna kome će povjeriti poslanicu svoju. Ko će biti taj ko će pronositi Allahovu riječ, donositi je, primjenjivati je i podučavati ljude toj riječi. Nakon tog izbora ljudi imali su dva izbora. Ili da ih prihvate i povjeruju, ili da ih odbiju. Oni koji su prihvatili i oni koji su prijemili njihov poziv, bili su spašeni na ovome i na budućem svijetu. A oni koji su ih odbili, u prijašnjim narodima bili su odmah kažnjeni, uništeni i uklonjeni sa ovo svjetske scene, A u ovim, u ovim ummetu, nakon Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, pruženo im je roka, još do određenog roka, kada će pretki kijametski dan nestati nevjerstva i ostaće samo vjernici, koji će također ostati do određenog roka, a onda svi se vraćaju svome gospodaru uzvišenom na polaganje računa. Znači, poslanici kada su dolazili, oni su jednostavno činili dvoje. Prvo je upućivali su ljude i izbavljali ih iz tama i uvodili u svjetlo, a drugo uspostavljali su Allahov dokaz na zemlji. Niko više nakon njih nije imao opravdanja za svoje nevjerstvo. Li an la yakuna lin nasi hujjatun ba'da rusul. Da ljudi ne bi imali nikakva opravdanja za svoje nevjerovanje nakon vjerovjesnika. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كاže lešeno i mi nismo nikoga kažnjavali dok ne bismo poslanika poslali znači da poslanik poduči ljude da ih obavijesti a onda nakon toga fama shafa al-yu'min wa ma shafa al-yakfur ko želi neka vjeruje ako želi neka ne vjeruje kažemo fesiri ovaj ajet je prijetnja izbor ljudima Poslanici kada su dolazili među ljude, imali su za zadatak da ispune troje. Prvo je da upoznaju ljude sa njihovim gospodarom. Da ih upoznaju sa Allahom Đelešanom. Jer rekli smo da čovjek svojim razumom ne može shvatiti, ne može dokučiti pojedinosti upute, naročito u vezi sa Allahovim svojstvima, u vezi sa Allahovim osobinama, njegovim imenima i tako dalje. I zato su poslanici dolazili i onoliko koliko im je Allah objavljivao, dostavljali su ljudima znanje o vezi s tim. I mi zato da nas imamo Allahova imena, znamo njihova značenja, znamo šta one znače za život oko nas, kakve tragove ostavljaju, znamo Allahove osobine koje je on objavio u Kur'anu, dosta toga je objavio i u sunnetu, a i prijašnji poslanici su isto tako objavili objavljivali onoliko koliko im je Allah dostavio tog znanja putem svog meleka Džibrila. Drugo, imali su za cilj da ljude upoznaju sa načinom obožavanja. To neki nazivaju i kažu da upoznaju ljude sa putem koji vodi Allahu Đelešanu. Znači da ih upoznaju sa naredbama, zabranama, sa onim što Allah voli i sa onim što Allah ne voli. To im je bio cilj. I zbog toga, u tom pogledu, velika je zabluda e, reći da, da, da, da, da se vjeruje u poslanike u onom prvom smislu kada je u pitanju spoznaja gospodara, a u ovom drugom smislu postupati opet po ljudskim strastima i nahođenjima. Poslanici su imali od užih ciljeva upravo to da ljude poduče Allahovom zadovoljstvu i njegovoj srđbi. Šta to Allah voli, a šta ne voli. Znači da upoznaju ljude sa putem koji vodi ka Allahu Đalešanu. I treće, imali su za cilj da poduče ljude šta ih čeka kad dođu kod gospodara svjetova. Znači imali su za cilj da poduči ljude da život ne prestaje sa smrću na ovom svijetu. Život ne prestaje time što duša izađe iz ovoga tijela, koje je stvoreno privremeno, da bi čovjeku služilo dok je u ovom stadiju, u ovom periodu, u ovom životu. Duša ide dalje, život se nastavlja, dolazi brzah, pa su podučavali ljude da postoji kaburski ispit, da će ljudi biti pitani kojim je gospodar, koje su vjere, kojim je poslanik, bit će iskušani time. Zatim su podučavali ljude da zagrobni život, kaburski život, znači ili biti u džennetskoj bašći, ili biti u džehennepskoj provaliji pa su ljude podučavali šta to vodi ka tom kaburskom azabu, a šta vodi ka kaburskom uživanju. Zatim su ljude podučili da će doći taj dan, kada će sve ovo što je oko nas nestati, kada će sve ovo što je oko nas prosto biti uništeno i samljeveno, kada će brda oko nas nestati, kada će ovog sunca nestati, i ovoga svega ukratko oko nas, to je smak svijet. Nakon toga podučavali su ljude da će doći dan proživljenja, dan kada će svi ljudi od prvog do posljednjeg ustati i stati pred gospodara svjetova. Jevme je kumu nasuli rabbil alamin. Na dan kada će svi ljudi podrazumijevaju se i džini, ustati i stati pred gospodara svjetova. Ustaće iz svojih kaburova i pitaće se Men ba'athana min marqadina? Ko nas probudi, ko nas proživi iz naših ležišta, iz mjesta gdje smo bili, iz naših kaburova? A onda će oni koji budu vjerovali reći to je dan koji vam, o kojem vam se govorilo o saddakal murselun i poslanici su istinu govorili ono što su govorili da će doći taj dan proživljena desilo se a poslanici uvijek istinu govore zatim su ljude podučavali i govorili im da će doći dan kada će čovjek polagati račun za svako svoje djelo ili ako hoćete nedjelo. Da će doći dan kada će čovjek odgovarati za svaki svoj vađib i obavezu koju je izostavio. Doći će dan kada će isto tako odgovarati za svaki haram koji je uradio. Valja položiti račun. I nije to lako. Nije to nimalo lako jedan od učenjaka kada je selio sa ovoga svijeta, bio na samrti, počeo je plakat. Pa su mu počeli nabrajati i govoriti šta je on sve uradio u toku života, kako je bio dobar, kako je bio čestit, kako je bio pobožen. A on se njima okrene i kaže, tako mi je Allah, kad bi mi sad došla potvrda, pismena, da će mi Allah oprostiti bilo bi me stid pred Allaha stati za sve što sam uradio. Stid bi me bilo stati. A kamo li čovjek ne zna šta će s njim biti? Čovjek ne zna kako će se s njim postupiti. Da li će ga Allah pogledati pogledom milosti? Ili će ga pogledati pogledom srđbe? a bit će i onih koje Allah neće ni pogledati, niti će im se obratiti, niti će im se smilovati, nego će ih bolnom kaznom kazniti, kao što je to spomenuo poslanik sallallahu alaihi selleme u nekoliko hadisa. To su radili poslanici. To im je bila zadaća. Željeli su i bio im je cilj i zato su i odabrani i poslani da ljudi svoje ibadete čine jedino Allahu Đelešanu. Jedino njihovom stvoritelju koji, koji je stvorio njih i sve oko njih s da bi bio obožavan jedan jedini. Da nikome drugom na seždu ne padaju. Da njihova srca ne budu vezana za ovoga ili onoga, nego da njihove nade, njihovi strahovi, njihova ljubav, njihova čežnja, streplja i ostalo, budu na prvom stepenu vezani za Allaha Đelešanu, za gospodara svjetova, koji ovaj svijet nije stvorio uzalud. Oma halakne sema evo arda oma bejnehoma batila. A mi nismo nebesa i zemlju i sve između njih stvorili bezciljno, bez ikakva cilja. Zalik je odanu gledi na kafaru, tako misle to jest misle da je to sve besciljno, oni koji ne vjeruju, فَوَيْلُ لِلَّدِنَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Pa teško li se onima koji ne vjeruju od džehennemske vatre? To je bio cilj poslanika i vjerovjesnika. Pa što znači vjerovati u poslanike i vjerovjesnike? Kažu naši učenjaci vjerovjesnik, odnosno poslanik, je čovjek kome je Allah Đelešanuhu objavio šerijat i naredio mu da ga dostavi. To je poslanik. A vjerovjesnik je onaj kome je Allah Đelešanuhu objavio objavu, odnosno šerijat, a još mu nije naredio da ga dostavi. To je po definiciji nekih a o razlici između vjerovjesnika i poslanika govorit ćemo nešto kasnije. Prvi poslanik je Nuh, a prvi vjerovjesnik je Adem, alejhima, eselam. Kaže Allah Đelešanu, Inna auhajna ilajke kema auhajna ila Nuh, wan nebijina min badi. Mi objavljujemo tebi, kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima nakon njega. Imam Bukhari zabilježio je u svom sahihu od Enesa ibn Malika radijallahu anhu hadis u kome stoji sljedeće. ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول ائت نوحا أول رسول بعثه الله تعالى Spomenuo je da će ljudi doći kod Adema da se zauzme za njih i posreduje kod Allaha Đalešanuhu da pođe obračun, a Adem će reći, idite Nuhu, on je prvi poslanik kojeg je Allah poslao ljudima na zemlji. To, je znači, to su znači dokazi da je Nuh u istinu prvi poslanik. A rekli smo da je Adem, ali se nam, bio prvi vjerovjesnik. I to je ujedno i jedno od mišljenja za razliku između vjerovjesnika i poslanika. A to znači da je vjerovjesnik čovjek kome je došla objava, a on poslat muslimanima. A Adam a.s. je poslat ljudima vjernicima, nije bilo nevjerstva tada u to vrijeme i zato je vjerovjesnik. A čovjek koji je došao među nevjernike, među ljude koji čine širk, on je poslanik. I zato je Nuh prvi čovjek koji je došao ljudima koji su nevjernici i zato je i nazvan prvim poslanika. Poslednji vjerovjesnik je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Nuh je prvi, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslednji. Allah Đelešanu je rekao, Ma kana Muhammedun neba ahadin min rijalikum, velakin Rasul Allahi wa hatemen nebijin. Muhammed nije otac ni jednog od vas. On je Allahov poslanik i poslednji vjerovjesnik znači pečat svim vjerovjesnicima. Samim tim i njegov šerijat je posljednji šerijat i posljednja objava koja dokida sve prethodne i biva važeća za sve ostale do kijametskoga dana. I zbog toga svi ljudi na zemaljskoj kugli nakon dolaska Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame njegov su ummet samo što su se podijelili na dva dijela. Ummet daveta i ummet istiđabeta. Ummet koji nije prihvatio Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, koga treba pozvati, a to su svi ovi ostali narodi i pripadnici drugih vjera. I ummet koji je prihvatio Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, a to je ovaj islamski ummet, koji se odazvao, odazvao njegovom pozivu. Između Nuha i Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme svaki narod je imao poslanika. Svaki narod je imao upućivača i svi su dolazili sa istom zadaćom. A potvrda za to je ajet u kojem malo Đelšanu kaže وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ التَّاقُوتِ Mi smo svakom narodu poslanika slali. Sa jednom porukom, Allaha obožavajte, a drugih bogova i kumira se klonite. U drugom majetu Allašanu je još jasnije rekao, wa in min ummetin illa khala fiha nadir, a nije bilo ni jednog ummeta da nije došao opominjač. Znači, da im je dolazio onaj ko će ih uputiti i ko će ih na pravi put izvesti. Kažu naši učenjaci da bi naše vjerovanje u poslanike bilo ispravno, ono mora sadržavati četvero. Prvo je vjerovanje da su oni u istinu poslanici i da, su, da je njihovo poslanstvo od Allaha Đelešanu i njegov dar od njega za njih. Znači, to je jedna, jedna nužnost i to vjerovanje u sve njih, bez izuzetka. Zato Alšanu je u jednom ajetu rekao Kedzebet kavmu Nuhin al Murseli. Nuhov narod je porekao poslanike, sve poslanike. Kako će Nuhov narod poreći sve poslanike kada su imali samo Nuha, a on prvi? Kažu zato što su porekli Nuha, kao da su porekli i sve poslanike koji su došli posle njega. Zbog toga ko negira jednog, kao da je negirao, kao da je negirao sve. Drugo, dužni smo vjerovati poimenično u one koji su spomenuti imenom i u događaje koji su potvrđeni od njih. Na primjer, znamo za Muhammeda s.a.s. Ibrahima, Musa, Isa, Nuha i druge koji su spomenuti u Kur'anu njih oko 25, kao što ćemo vidjeti kasnije. Znači, one koji su spomenuti imenom, dužni smo vjerovati u njih tako kako su spomenuti. A oni koji nisu spomenuti imenom, a spomenuto je da su bili, u njih vjerujemo tako kako je i objavljeno, uopćeno znači, bez bilo kakvih podrobnosti. To je bilo drugo. Treće, dužni smo vjerovati u sve što je vjerodostojno preneseno i potvrđeno u vezi sa njima. U vezi sa vjerovjesnicima, znači. Znači, sve što se spominje od kuranskih kazivanja, u vezi s njima, dužni smo vjerovati u to. Sve što se spominje u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi veseleme, e, potvrđenim i vjerodostojnim u vezi s njima, dužni smo vjerovati u to. I četvrto, dužnost je postupati po šerijatu posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi veselem. A svaki narod je bio dužan postupati po šerijatu svoga poslanika A mi smo vidjeli da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednji i zbog toga je dužnost postupati po njegovom šerijatu. I to je Allah Đelešanuhu jasno i rekao u ajetu فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Ne tako mi gospodara tvog, oni neće biti vjernici, sve dok tebe ne uzmu za sudiju u sporovima svojim i nakon toga nikakve nelagodnosti ne osjete u grudima svojim zbog presude i potpuno se ne pokore. Znači vidimo ovdje da Olešanu uslovljava znači upravo taj dio za ispravno vjerovanje. Ove četiri stvari dužni smo ispuniti da bi naše vjerovanje u poslanike bilo ispravno. Naše vjerovanje u poslanike za nas u životu znači mnogo. Pa između ostalog, e, naše vjerovanje u poslanike donosi nam sljedeće lijepe plodove u našem životu. Prvo, shvatamo i vidimo koliko je Allah Đelešanu milostiv prema svojim robovima i da ih nije ostavio napuštene, nego im je poslao jednog od poslanika da ih poduči pravoj vjeri i onome što on voli. I zbog toga poslanik sallallahu alaihi wasallam i kaže innama ana rahmetun muhdad ja sam poklonjena milo za vas ili pokloni milo za vas a Allah je to jasno naglasio u ajetu u kojem stoji وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima. Jer Allah Đelešanu kaže وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ Smutnja, to jest nevjerstvo je veće od samog ubijstva. Znači, ubiti čovjeku tijelo je veliki zločin, jedan od najvećih zločina koji može čovjek da počini, ali ubiti njegovu dušu, još je veći zločin. I znači, mi na toj velikoj, najvećoj mogućoj blagodati koja je data čovjeku, a to su poslanici i uputa koja je došla putem njih, moramo zahvaliti, a zahvalit ćemo na sljedeći način što ćemo i naučiti, što ćemo se po njoj vladati i u nju čvrsto vjerovati. Treći, ljubav prema poslanicima, I zato kažu naši učenjaci da je jedan, jedno, jedan od ciljeva kazivanja o vjerovjesnicima to da zavolimo vjerovjesnike. A drugi cilj je da se povedemo za njihovom uputom. Također, e, kao plod vjerovanja u vjerovjesnike je i zdrav, lijep, i ugodan život na ovome svijetu. Ne misli se samo na materijalna uživanja, nego se misli prije svega na zadovoljstvo duše. I sve ostalo što je proizilazi iz vjerovanja u te ljude, za koje je Allah Đelešanu rekao da ih je uputio i da se mi za njihovom putom povedemo, Ulajke lajke had Allah, fe bi udavo muqtedi, to su oni koje Allah uputio i ti se povedi za njihovom uputom. To je bilo ukratko u vezi sa vjerovanjem u poslanike i vjerovjesnike. Vjerovati u njih je jedan od temelja imana. Vjerovati u njih je jedan od temelja imana, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao kada je upitan šta je to iman, rekao da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, objave i poslanike. Znači, vjerovati u poslanike je jedan od temelja imana, neizostavni dio, jer oni su ti koji upućuju i vode ka Allahu Đerlešanu. I jedino njihovim putem može se doći do Allahovog zadovoljstva. Mi ćemo uz Allahovu pomoć u narednim našim susretima i emisijama družiti se sa svakim vjerovjesnikom o kojem je Kur'an govorio podrobno govorit ćemo uz Allahu pomoć o Ademu a.s., o Nuhu, o Hudu, o Salihu, o Musavu, o Isavu, o Ibrahimu a.s., a.s. upoznat ćemo se s njihovim životom, vidjet ćemo njihovu uputu i ako Bog da izvuči pouke, kao što vašano kaže, la kane fi qasasihim ibratun li ulil albab, u o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Molimo Allah da nas obdari razumom i da budemo od onih koji će slušati najljepše i slijediti ono što je najbolje.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 Oni će šta želi postići. أولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي Islamska internet stranica Minber. Minber.